A gauche de petra je me sele de rein. Pechut je le dou pe nar miti Nem gavet weng e tina de ni ba makumba. Tina chere a garez. Change peus an e-hi Oh ya, chanj ma an mez an A ouwe re ba. Domaj e wetch e deit. Ur strolat samba we a wetch e fal. A venu son erion. Dao an ee we bretonet, a gerirel we brasilionet.